На старих фотографіях всі молоді. За роками людина сама себе кличе. У зіницях печалі, як в чорній воді, відбуваються люди, дерева, обличчя, і стонадцятий сніг ті поля притрусив, і вже прилітають не ті самі лелеки. Біля каси такий незворушний касир зафіксовану мить вибиває мовчеки, білі, білі обличчя. У чорній воді неповторні обличчя навік зостаються. На старих фотографіях всі молоді, на старих фотографіях мертві сміються.